chagreno povas helpi solvi problemoin. Chagreno cutime estas considerata negativa emozio. Quancam tiu sento jen kaj jen, ja povas esti helpa. Lau nova studajo, eblas pli bone maestri certain taskoin sub influo de chagreno. Tio montras che ancau por negativai emozioi existas pravigo. Ec ancau se homoi preferas esti feliciai. Lau psicologiai teorioi, emozioi kiel felicio, malgaietzo, au chagreno, helpas reagi adequate al exterae circonstanzoi cae situatioi. Se oni estas malgaia, oni exemple serchas helpon. Chagreno, ali flanque, helpas por activigi, diras comunico, pri la studajo quiu jus aperis en faca magazino. Por plibone compreni la functioin de Chagreno, la esploristoi de la Universitato de Texaso en Usono plenumis serion da experimentoi cun en tutte pli ol mil partoprenantoi. Aldone estis priuge analizitai datumoi el encetoi. Ce unu el experimentoi estis exemple montratai bildoi cae mallongae filmoi, ciui iniziatas emozioin kiel chagrenon, cae neutralai bildoi. Seque al tio, la test personoi devis solvi taskoin. Exemple, cun meti pusloin, au fin ludi laueble lerte computilan ludon pri skiado tra ciui experimentoi montrigis, che la ciagrenigintai personoi povis solvi sia in tascoin signife pli bone. Cai tion ofte ancau dum pli mal longa tempo. Sed, tio estis videbla nur ce tiui celoi ciui estis principe pli malfacile solveblae ce la pli simplai tascoi, ne montrigis iu indico al tio, che cia greno vere povas helpi, rapportas la esplorista te amo. Al tio aldonigas, laula esploristoi, la forta desiro attingi certan aferon, au che plesuro povas esti cetio, almena same motiviga kiel chagreno. Jen la fina concludo de la esploristoi. La mixo decidas. Ancau negativae emozioi havas sian pravigeblan valoron, cae povas esti helpae en la solvado de problemoi.